ऐं मंझाउनि पहिरीं टोली उन्हनि मां पोई लाइ चवंदी त असां ते अव्हां जी का वॾाई न आहे तंहिं करे जेकी कमायो हुयव तंहिं सभ अज़ाब जो मज़ो चखो